Iskay kaj capítulo. Canallas tapi kasarakuimanta. Kimsapuncha mi Galilea lau y tapi karja casamiento. pim karja Jesús, chaynatah mamampas. Jesús tam disipulungunatawan hayachirgaku chay man. Vino mi Jesús tam maman nerja. Vino piserun, nispa. Chayme Jesús nerja. Mamay, imanas hatag niwan kichay nataga, manaragme tiempo ichayamun Nispa. Chaymi serbeh kunata maria nerja. Ururaychi Jesuspa imam kamachisushay kichikta. Nispa. Sohta orpukunam kachkarja rumimanta rurasja. Chayna orpukunapim judiokuna yakuta wajaychak, chuyanchakunankupak. Sapa urpumangmi yako huntak, iskaikim sapuinyo. Chaymi serbejkunata Jesús El puichik yakuta, kai urpukunaman, nispa. Chaymi hilpurjaku juntanankama. Chaymi Jesús nerja. Wisispa apay Mayordomoman, nispa. Chaymi kamachishanman hina Ya Yakumanta benoyarokta mayordomo mi, mana yacharjachu ni maypi kutapas. mi yacharga, chaybenoja yakumanta kasqanta. Mayordomom noviota ikuspan nerja. Llapa runaja puntataja servinko allin nimbinutam. Llumpaita kunyam, jamiantaja junko. Jamñatajni allinninta waqaychasqanki hipapajaraj. Nispa. Kay punta kaq milagrontam Jesus rurarja Galilea lau kanalyaq tapi. Chaywanmi hawachikurja ateininta, inaptinmi disipulunkuna iñirja payman. Chaymantam Rerja Capernaum wauhin kunawan, wawqinkunawan, hinaspa disipulunkunawan. Chaipim yacharqaku unayniq. Templo manta negociantikunata Jesús Jodió kunapa Pascua fiestanku hichpamuchkaptinmi, Jesús rerja Jerusalemman. Templopim Tarerorja bueskuna, ovejakuna, enaspa palamakuna grona kunata chaynata cambias cambiaj tapas. Chayme Jesús, huascamanta Cuicuspa templomanta lliwta tinta ovejantinta jinaspa buesnintinta. Joljicambia cambiaj runakunapa jollgentapas tallerurjam, misan misankutapas wikaparamurja. Palomakuna rantikuhkuna y nerja. minerja. urguay kaymanta. Taitaipa amaya, hatu wasitaja chikcho. Nispa. Enapten me disipolonkuna yuyarerorjako. Sinchitam sientiene Dios pawasin mantaga, nejeljata. Jodio kunanyatag minerja. Kaikunata PAIKIGA, ima MILAGROYATAPAS jawachiwaikuya, derecho yohkasjaikita yachanaikupag. Nispa. Chaime Jesús nerja. y kaitin pluta. mi kimsa punchaullapi hatarerachisag. Nispa judiokunañataq minirqa. Kay Karja jarurasja karja tawachunka en watapim. Hinaptinchu sa sapuncha jatarera Nispa. Nispa. Templomanta Jesús Jesusqa pa kikinpa mantam. Jesús wañukusqanmanta kuna disipulunkuna yuyarirqaku, en Aspam Creer creerqaku Bibliapi, Jesús Jesús pipa. Jesús ja payantam rexin. Jerusalén picas pan mi pascua fiesta perurarja milagro milagrokunata. Chaimi achka Jesús man, Jesusman. chagan manam peja, confiakorjacho runakunapeja, llapankuta Manatag mi pitapas necesitarjacho, iman que Kikin Jesús merexerja zapakama runapas juntaja.